Він так само, як і вона, не гаразд розбирається в людях. Але саме від нього вона переймалася до них довірою. Вона перейняла від матері насторогу, затаєну скаргу на світ. А Василь сперечався з нею. Він рвався через терни і проривався і за це його поважали, і навіть на роботі не зважувалися обдурити. І все ж, що в нього основне? Те, що не вміє і не хоче пересилювати себе і робити проти власної волі, що може принесе користь, посуне його вгору по драбині кар'єри. Більшість людей вміють себе примусити робити нелюбу роботу. Замовлення не подобається, виконують. І ті, котрі здогадуються, що їхнє замовлення виконувалися понад силу, цінують те. Василеві ж донедавна просто щастило. Можливо, траплялися щирі, добрі, щедрі душею люди. Можливо, все переборював його ентузіазм, його безкорисливість. У нього й батько був такий. Сільський Тесля часто будував не те, що замовляли, будував хати не такі, як у всіх. Одним вони подобалися, інші його лаяли. Василь не робив кар'єри і Ірина до того його не штовхала. Коли виходила за нього, не було гадання, доб'ється, не доб'ється, немає й тепер. Звичайно, його невдачі переживала. Тепер переживає інакше, бо його невдача невдача і Сергієва. Її не роз'їдала амбіція. Хоч чого гріха таїти бувало приємно, дружина Тищенка. Любила його і жила з ним не ну, для кар'єри. Вони обоє не будували життя, а просто жили. Особливо її пам'яті перші роки. Тоді багато мандрували Крим, Кавказ, Середня Азія, жили надголоді пили вино, їли виноград, ходили в гори і звідти зайпетрі дивилися на море. Далеке й голубе, аж ген до обрію їхнє, і ліс під ногами був їхній, і виноградники. Василь легко йшов попереду, витягував її за руку на скелі. І була верандочка, і їхня постіль на ній, і засинали тільки ранком. Але є в ньому і якась дивовижна наївність. Їздили вони торік всім інститутом у колгосп на збирання картоплі і посварилися з головою. Той від них відмовився. Але надійшов Василь. Щось таке сказав йому, обидва почали реготатися і вже голова поплескував його по плечу, а він голову. О, які у вас кавуни! Зроду таких не бачив. А то ваші овечки? Та це ж мамонти, а не овечки. Їй було трохи соромно за нього. А голова тягнув його в машину, віз на ферми, а звідти вони привезли молока. живуть в родинному житті, і це не основне. Ага, у них ніколи не доходило до сварки з приводу того, до кого піти в гості, кого запросити до себе, як ставитися до сусідів, хто хороший, хто поганий. Так це дуже важливо, неймовірно важливо. Якби вона хоч раз побачила, що він заводить знайомство з людиною поганою але чимось корисною. Ну, то й що? Адже так ведеться в багатьох. Чоловік таким чином сходить на гору.